panitia bangkrut ya. Ah. Kok iso iku mang ana julajul ana guntur. Guntur gunung, gunung ireng, gunung abang, gunung kuning. Tak ngomong iku eling sing gak eh. Oleh sim apiku kirang terus oleh ceklan motor sedan. Kulo niki sopir-sopir telat dan nobrok gak tau jungkir pendelapan. dilerani ping swidak jarang masing jongker gak tau beset buktine saiki bunda bumen jantung lumba Tuhan Tuhan aku katuan Krengkel krengkel geroco adem Liwat palang pawon barek jakem jakem Di untuk polo jengkeng rasane seng seng Kanewe sadung kucing Buka lawang tengah kok Di Kancing kate cocok cocok wasiti aku gaya saya caca kita karputing aku kurang watu waktu organ dan carane memeyo manje amben genteng tak buka ganjolan keren keren kacau caca nipani tembel pulang duduk arek wedok tata iring ton terus aku tak bisa kon aku melayu mundur katokku melorot saking watine terus aku mencolot barang kecantol kecet data ucapku cepot namun semanteng kecungan ku saya lambot dadi masih anake wong sugih ini ya kadang-kadang ngelawak kadang-kadang ngerok pingin ngerok asem babras kabeh cuma kalau ini kadang ngitung kadang, nyanyi lagu sembarang yang gak iso kurung belajar memang sembarang lek kepimpin kudu belajar kudu tekun belajar dan gemar membaca nek uangku gemar membaca ngerti perkembangan dukun oh. dukun nyangkut dukun cuma so punya atek cuma suara ku duduk rumah kan lah wong ahli suara gak oleh mangan meneng-meneng mangan rancak mangan paku mur kancane mur ku sapa jarek karo wah iki saya ngomongi jeng mredeli lambe iki rek soalnya awak dhewe Sop. Sop wis menceng kabeh. Loh, eh, kepedo bisik, dhisik sik dhisik saiki kok wis meret-meret. Mbok kok mari Eh, jare mari operasi. Ya mari operasi sik peyok ae. Kok gak berhasil ta? Hah? Tak nang kono, nggon kok apa sodere? Wis tak berhasil terus aku nang Argentina. Juga bal-balan yang berhasil musuh Argentina. Tapi kayak pilihnya lo sedikit ya, saya kira gerakan anyar. Iya. AKP yo. Yo, yo berjanji gerakan tinggal anyar ini. Hari hari lah gerak. Ah, tapi seneng malah gerakan anyar ini. Oh, ini kalau. Senang, baik beringosan. Kae malah de brengosen iki lho. Sing numpak bis gak tau ditarik. Kae <laughs> apa? Kae apa ditarik, ditarik lak ngamuk brengosen. <laughs> Oh, gak masuk akal keran. Tarik karcis gak tarik brengosen oh. ngene. Kon ku lara kena apa sih? Heh? Mbok diperiksa nopo? Kepesan oh. nanti? Nang mantri pasar. Eh. Oh, apa kepala jane karcis ta kon? Nang kesehatan apa sih lara mu apa? Asale tiba piye? Oh, tiba gak direken. Gotak layangan. Sawang layangan di kotak organi Selawi ae. Lho ben cilik lho. Oh, gak ngerti yo. umur kira-kira umur alas aku. Layangan. Umur layangan. lu tak cantik, benar lu cenek. Terus tiga aku ditarik sapran. Hmm. <laughs> Terus tiba. Tiba lah, tiba aku gak tepal. Tiba ini serono waktu. Keselio. Keselio. Mulane saiki conto arek-arek cilik kula ana layangan jagat dijangkau gak kene gak usah pemane ana kawat listrik. Iya. Sampe kesetrum lak bisa, iya. Iya, men gak ngerti Masih ana pucuke klopo di Selawi iso golek dipenek jene. Wong arek cilik. Iya, ben awang tau menek klopo. Hah? Tau menek klopo? Klopo gak tau iki jambe piye. Gak ngono lak tau menek-menek klopo. Mana-mana sembarang wong cilik kok iki ben gak apa-apa sing cilik sehat normal saiki wis kira masuk menek-menek. Wis <laughs> arek menek-menek ya. Menek tau lho tutup lamben to. Yo golekno anu periksakno nang Pak Dokter. Nek perlu dioperasi dioperasi, ngono lho. Tapi ono operasi helm kon gak gelem rono. Pak kono. Iya dioperasi si kon. Yo gak ngono, sing penting ya nurut apa sing di apa perintah dari Pak Dokter. Nek ajure kok ono operasi. Oh, kono oma mari. Tak sembure. Hah? Tak sembure. Golekno uyah wis. Uyah. Iya. Ambil apa? Pencet. Karena bahan di rusakan kau ngono prapen nih. Oh, so prapen apa apa? Ini jagung nom yo. Terus ditunggu kau sih ngerokoti. Jadi ngui jangkrik di jangkrik udah mateng enak loh bang. Pun gak tahu kok. Pas oh, aku enak walangi loh. Pokoknya loro itu boleh sing cocok kadang cocok nang dokter, kadang cocok jamu-jamu biasa. Jamu Jawa ya. Terus kami ini kaki nandi kok nggowo pacul kan? Kape nang tegal, bukan itu, gua tegal pekalongan. <laughs> Yo ndelek branjang kawat. <laughs> Oh, tak tegal. Oh, diaran wong tani sabane tegal sawah. Tegal sawah. Iya, molan. Iya, tanah, dolan tanah, tanah apa pas sampe? Tanah apa? Tanah longsor. Tanah tanah mombo. Iya, wong tani ku kudu maju. maju. Soale pangane kudu luwe-luwe. Hmm. Kanggo niku keluarga lan nyukupi bancane. Hmm, hmm. Tanah mombone piro? Loh, ana nek 3 meter. Oh, cukup lek mendem kono lek iku. Wong tane kok 3 meter. Enggak seser. Nah, biasa lek ngelotane iku diapakno dicik lemah iki. Lemah iku dicakari sih. Tak babra Enggak ana ono garbu piye. Oh, dibrojol. Nah, iya. Mari dibrojol. Brojol terus sapine nok nisar brojone nok Oh Apa niku ngawur mesti sapi nok ngarep brojol nok mburi. Ya wong lupa. Iya, mari dipaculi. Paculi. Oh, iki sing macul opo iki? Macul gegermu. Lho macul lemah iku lho. Macul lemah diolah. diolah. Nurut apa sing ana supaya dadi macul. Peraturane wong tani kok apa? Apa ae kon ngerti tanah lah. Oh, tanah ku lemah. tanah isane awet. Yo dadi jol. <laughs> lapisan tanah yang paling atas tidak penting sekali kan yeah. kaum supaya tetap subur tidak mm banjir oleh rusuh itu secara penanggulangan ini apa? itu gampang kayak penebangan liar tidak boleh penebangan ah, gak oleh angon sapi kalian di jeruk kamar <laughs> oh tak tapi pekoro kamar itu tempat tanah yang masih dipagri oh, tanah yang gundul butuh dikramasi ditanduri ditanduri lho kan niku lan mana lingkungan dijo kayak diperhatikan penduduk hmm. tambah sulit tambah padat iya diperhatikan lah boleh geger terus tak kadang-kadang salah paham salah salah paham salah salah salah maafkan maafkan lah kakang nih pas memang salah paham harus saling menyadari kan Ngajari Ngajari Iya Kata-kata ngomong ini soalnya Wite pencet manggungan gendengnya wong Iya Tanggane Iya Marai Pekor, pekor iya. Kok nandur apa nduk sawah? Oh, nandur pekoro. Kon nandur pekoro ya kon lak itu tajuran. kon nandur pekoro lak iblis kon. Nandur apa ae? Eh? Nandur koro. Koro. Nah, nandur pare kon nandur pedang. Pedang terus nandur turi. Turi, telure. Ungkal. Kok blasa gak karo-karuan? Ya karo Aku kapan-kapan aku lan wong sugih. Oh, kok sugih? Tapi ya gak tau nyemplung nang sawah. Cuma kapan-kapan siang yang bisa kepengin aku dadi wong tani. Lu lan gon suwe. Oh iya. Kok nek bodha jam piro? Aku jam 4 iso bodha. Mulih. Mulih jam 8 bengi. Oh bengkong kan. Bengkong gak kerja tadi wa urang temen kan. apa? Ya diatur masih nyambut gawe terus-terusan lah. Engko donyane nglumpuk awake legrek. Belum tentu. Giliran. Oh, giliran. Iya, kalau kayak jam bolu itu, sampai jam bolu sawah. Oh, iya. Ini butuh apa? Butuh apa? Kamu baju kata milik nopo? Milik Ah, lu Oh, banyu apa? Banyu aki. <laughs> Kak mati tak geramu. Oh, lah sawah kita, Pak. Ini lah banyu sawah. Oh, ya kok geger pola-pola banyu, ya geger. Apa sih geger-geger? Saya menyadari apa sih? Ya geger itu soalnya banyu, kita awal lagi milih nganggungku sih. Iya. Wes milik nopo, kan joyo. Alak <laughs> Oh, nek iso uh, eh, menyadari lah. Ah, Gentenan ya. Ya bener sewengi iki sapa Kang Joyo, sewengi mane Kang Sapran. Sewengi mane nang gonku ngono mak. Sewengi mane Marsam ngono. Iya, bani sak tonggo kudu sing rukun ah, ngopi rebutan. Mergo padha perlu ne. Kani lek gak rukun lah gak kuat lah. Iya. Buka-buka lali ya. <laughs> Pokoke kowe dadi agak jujur. Dadi ngatur dino. Ya kan. Kapan-kapan nek dino Senin nang omahku. Aku nak perlu nih, aku ndek aja. Aku ngene konco tak aturi ta. Kan undang. Iya rono yo nggo gedang, nggo gula, kopi, beras yo nggo keran iki. Aku lak kari nyediakno geni karo kayu tok. Iya, kan itu enak nggih kon ngengero nang aku. lakon karepe nek kon diajak Aku aku nanggonmu anakku bojoku tak ajak rono oh, ya marno tak tutup lawangku ya ndak dokur wong kok luwat dokur barang meneh-meneh lagi enak kelompokno tukono kendaraan tak gak mlaku ae tapi kon nek kundangan si temen ta lho opo ora kondangan daerah lampu-lampu biasa lampu apa kok nek jebul ora kondangan gajar polae lampu iki lampu ini mati lampu tepae mati cocok nama amin lampu mati tangan operasi Ha <laughs> Pateng pun di pupu nebeten di lapan teng. Pare ketok kembu tak cek cek tak takut sampai aku. Tak tak cikir tak pan. Sama pun ngawur. Kalau tak tahu mangan nak kau ni. Saya kata kembu kami sebulan ini. Saya kini tak kandani. Tak kembali saya. Tapi pun pun amantar. <laughs> Sekali-kali kon iku yo jalan, sekali-kali numpak. Tuku sepeda po, nggonku ono sepeda. Kadane 75%. Lho iya kok tak tuku. Sepeda pancal, cuma pedale selegrek. Kene ditandani kok gampang. Kene dipancal. Yo kene. Masa dengkul. Lho yo kene sepeda. Oh iya, jarine kene termasuk olahraga. Olahraga, jantung sehat kadang-kadang wong mlaku supaya jantung sehat. Iya, pasti tak mlaku sepeda biasa pedal mancet ae kan pancal. Heeh. Menengae koyo ngono. Yo bane rusak cuma yo tukono bane sepo. cepurku wajan. Ban cepurku awet dadi enak kon gak tuku-tuku isan. Nek tuku ban cepur aku tuku rene. Ora boleh padu la opo padu aku lo gak tau mancik lemah kon nak kanan. Ya mancik sepatu, Bos. Lung enggak. Mancik apa? Yo nak kendaraan terus pada motor. Loh. sepeda motor mancing apa pokoknya? Lumbu sate. Sate mancing apa? Sate mancing garpu. Garbu garpu ini apa? Garpu ini mancing as asli apa? Asli mancing ruci. Ruci ini apa? Pelan. Apa lagi mancing apa? Mancing ban. Nah, apa lagi mancing apa? Ini lah nyakot pelan. Apa lagi apa? Lah nyakot peleng. dah. Kau dah siapa ngomong ban banan panan dah. kau ngomong ban baru pokok. Kau tanya baik-baik ini nyawa Bila ngomong malak malik, mosok peleng nyakot ban, bani nyakot peleng. Bani dicakot peleng. Oh, bani cakot peleng. Kalau lo bani cakot bebekmu ya. Cuma lain dua embong-embong hati-hati. Yo, sok karpe dewi sok nengah-nengah terus. Ini lah pokok anu. Masih melaku anu bakul dawet. Masuk gak kayak tolak bakul dawet di munuk. Sing salah bakul dawet sih. Ada apa? Makanya melaku bener-bener kayak nyabrang. Lha nyabrang kaya ditukoni kok. Nyabrang kaya ditukoni apa? Wong kene sepeda mlaku kene nyabrang kok dhewe mikono nobro. Nobro. Iku lak bos mumpan. Eh, ya. Masa cari, masa cari, masa cewek, masa cewek kita urut sepeda pantas. Yung terwale. Kapok kan. Anu. Eh, ngono ya gak ngamuk ya. Eh, sapa? Iku bapakku iku. Apa? Nah, ora dadi bapakku saiki. Pas nang bapakku. Lho ya mulai biar bapakku. Lah ya iso dombo ngono. Lan sepeda pancal bener iku lek sepeda sing dobrok ya. Kok oh, sepeda iki lagi dobrok. Ngono dari ngamuk apa kok iso delok apa? Kan delok karo sampe nyabrak ning ngamuk mawon sepeda menen-menen sampe dobrok. Terus kondo aku, "Lih, aku tuku sepeda." Sabe tak pijet no ya. Tak kok ini ini. Iya. Kalau lah pas. Wuhwa. Oh, oh, ya saya kurang apa apa ngamuk. Iku menang. Iya, cepat dikit ngamuk. aku kok ngamuk. Tak kok ini. Lo lah oh, pas. Wuhwa. Kata menurut. Hahaha. Sak mulane sing ati-ati, Singgo kendaraan sing ati-ati, sing nyabar sing ati-ati, padha njogo keselamatan dhewe-dhewe. Rek numpak sepeda motor kudu nggawa helm. Iya. Iku kanggo menjaga kesehatan terus sampe gak rusak. Heeh. kita nang kamar mandi nang oh, helman lho. <laughs> Ngapa kamar mandi helman? Umumnya nang kamar mandi kuwi tiba karo kamar mandi lah mesti karo gak rusak. Iya. Lah aku asik kok nggawa Terus <laughs> yo gak telu ta awak. Terus terus banyu. Sing penting rundingan masalah nyambut. Lah aku pernah kapan-kapan nyambut jenok nggonku. Bapakku dagang, ibuku wah ngene. Ibumu ya dagang. Sopo lho? Ambu apa? Ambu sokeran. Kon iki lha apa sih teko arep bacakan koyo Pak Sakera hari ya ngene iki lho akibat wong ngeter ilmu iki. <laughs> Iki ilmu petak iki. Wah iki nek dikai Joko Tengah lho. Kok Joko Tengah kok anu ya kok samono kayak ngomong berhenti leren. <laughs> Kayak pijak orang-orang. Eh kayak orang-orang kepijak. Iya, lek gak dituru leren lek gak kebayar. <laughs> Ah, kon ngambek sitenan kepale lek. Ana ana rata. kan kate penjaan kan. Penjaan kan ono Jurus apa jurus apa kan kudu di. Iki jurusan benowo iku lho rame. Eh iku lamale apa iku? Oh, lah iya. Eh, Kuwi sang belajar silet wong iku kan. Enak di belajar pas mesin. silat silat silat kok silat termasuk pendekar aku tak kira peraluan lo oh. tapi aluan kok dorong lo yo enggak kau betul bilang yang berkait ini aku tak iya saya kira yang berkait ah semua apa lantai aku Wah, aku lah apa ini? Waduh, wong kadung jodoh loh. Hmm. Kaitane kula cilik-cilikan. Apa? Kula bebek. Bebek, bebek tai ngu saun mana-mana mana-mana tarupono wedhus. Oh. Wedhus-wedhus wedok. Lho tenan. Mana-mana mana tarupono sapi. Sapi, sapi sapi wedok kan. Lho tetae. Iya babar ya. Mana-mana sampai tarupono wong wedok iki lho. Wong mana-mana mana-mana. Sabrolan papat. Wah, ngawur ri. Nanti ora dulu kok. Wah, mau rapi akeh ku kabeh itu cuma lek datang sing temen มัน sekali salah seumur hidup orang tidak percaya no bidang apa itu penting tetap anu sakan dewe sih ya dewe sih apa sih Ono <laughs> bapak, bapak oleh ngomong lah, jowo wah, betul. Iku batin nyake lo. Hmm. Kebisane tagine, enggak tak di ngure Terus di ngure rong. Iya iya. Iku kerjaan ya. Nama cingure cingure cingure. Oh iya kan. Mari nuno lulangi. Lulangi itu nama saya kembali. Betul itu kandar teko. Oke kan Saya kendang aja kempiane. <laughs> Terbaguna ri. Iya, nyambung sing temen. Buntute ya berguna, bisa oh, Tapi stop jangan nak demi kok sing klungi buntute wedhus. Sana adem buntute wedhus sebelum no. Iya. Ana iso sak wedhus sing klungi. <laughs> Wah, kok yo dimatengno kabeh, sebab gak mateng mare penyakit. Aturu digodhog sisi. Terus cicile lo, cicile sing ana kukune lo. Iya iku. Ha sing kukune dawa kok Terus dimus. <laughs> dikekekil ya tapi di di mateng no lah lek anyar iku celah-celah iki kadang ndang ono ri lho iya ono lemahi kadang-kadang iku ya tulang-tulange sing ndongani dengkul iku cuklek cuklek terus tengah iku ono sumsume iku oh coba pensil lah iku merupakan lendir iku hmm. oh, sumsum lah kok nek mangan ojo langsung kon plak sithik-sithik gitu ya iya lah golek tembok sing jowo terus ambek sendeno hmm. terus dengkul iku cucrupeng oh nak pun jumeng wah kota dicocok Oh. Ya tapi ya didang dicek di dimakno dicek. Kan iki kula sapi barang. Sapi sana yo. Tapi ini, kok jumla? Lah apa mau sapi iki? Sapi. Sapi sapi iki. <laughs> sapi kan sapi puan iki lho. Sapi puan iku larang, tapi pernah. Pernah aku anu ngurmat sapi perang. Perang lah pokon perlu nih. Perang apa dikumpul? Kan iki kuping tak sesek kon. Omong cek lari kan sapi perang Perah, perah. Sapi perah, sapi puan iki lho. Puan iki lho. Apa ning ngeluru ta? Iya. Coba danang gede iku anu. Waduh, hasilate lho. Iya, iku peras kan iku 30 liter satu hari. Wah. Tahu-tahu tadi diberes. Enggak, ya. Ayo, ayo kusulai yuk. Ya, kira dipek dicuri, tapi sisi saya kira dan tak sel. Tidak itu ngetahuan susu belas. Oh, berarti kurang kurang apa? Oh, api api. Iku sisi nya diperas juga kata. Yang enggak dicari ini. Bukan lu gak kata barang sing bulu bulu ni. Bulu bulu ni. Sisi kau sih. Iya, mari ngono kau ni jangan Iku baik lho. Eh, eh. Tapi kok satu poin yang gak tinggi. Gak usah. Gak usah banyak gitu. Tunggu nai. Riri, bisa cek ngomong ibu. Uang terlalu kok bulat doi kue. Aku mau sapi marah geger. Sapi pun itu kadang-kadang situ ono sing regane ku. Larang lho? One thousand rupiah. Wafer. Ah. Wafer itu wafer. Apa wafer? Wafer apa? Bu. Oh, itu warkop. <laughs> Kowe ngomong apa sak karo-karuan iki? Oh, telu sing gendeng papat. Nek kon dateng sing temen, wong tani ya sing temen. Lah aku sebagai anake wong suki, mesti ladan. Ya kudu bergaul karo wong-wong ini iki Ya saling mengikuti. Ya. Kalau biasa. menghina-menghinaan biasa. Sing apik bergaulan wae. Eh, terpandang eh. wong sung suki tok. Kok ana bamu liwat iki? Eh, ana bamu liwat? Yen sewu. <laughs> Oh, enten 200 sik. Pandira kan? Hah? Pandira. Sing sakanan jalu tanya apa? Lah kan dhewe kira 200. Tak kono lho iku, wong sampel. Kok dipi jan kan motor mogok ta? Engge ajeng <laughs> nyurung, Dik. Nyurung sapa? Ya, pandurung sapi. Nyurung-nyurung. Tuan tak pas pilih gini Mas. Lho, Tuan. Tuan tak, itu ngisik gini. Hah? Itu ngisik. Itu ngisik. Itu ngisik. Itu Gua tak sendero iki. Gua Eh, suandan itu ono kerami. Itu ngitung terus. Ono kerami terus nyego ke Ono kromo warung ngeri. Warung kiri ya. Suandan. Airport ya. Airport ya. Airport. Airport. Airport. Airport. Airport. Kirangan nih jam berapa nih gini? No? Berapa rampun bae? Kan aku kan biasa. Apa bisa? Aku mau. Waduh ketinggalan aku rek. Oh jangan numpak dah. Jangan delok. Eh tak sih ketinggalan sabu sana. Eh kalau dorong warek banyak nang kolong sih. Eh hari ini rada berdi eh. Saya rada lumayan nih. Eh. Eh, eh sini. Jangan numpak mas. Oh, dublek loh, sayang loh. Wong ngomong lumayan kok numpak. Sayang. Eh, apa? Untune arang-arang. Jadi, wasu gak berguna wong wedok ngene. Ya juga untune ondo cek kerep lho. Sebab iki lah gak iso nggo tumo ngene. Oh, lak petak iki. Mboten wasu tumo, Mas. Sini kan yo. Omongno karo iki kon tak berjani. Iya. Hmm. Kuwi oleh wani gelem tak tali terang-terangane. Wis kon gak usah kan sing kok melok nyambut jenok. Bapak ya, kon wae nyambut jenok ngonku. Cek ono sing ngarang aku. Arek iki kok dik wis terang-terangane kaum nafsir aku ya. Hah? Kon nafsir. Lho kulane biyen. Oh, iki nantang ngene. Iki lho ben ta. Kulane biyen piro? Kulane biyen piro? Yang 35. Oh, ya dono titik, Dek. Sampeyan iku ana apa rombengan kaya napa? Apa mak? Sampeyan cinta kali kula ta. Gampang, sampeyan jalan Merpati nomor 19. Ngono ta? Nggih. Tuh, oh, kuwi tak ngono, Cok. Lho, ditinggal siap. Eh, ditutup. <laughs> Ya anak siso tapi gak iso di dicekel buntute. Jangan ngono kowe makan mantra kok mati dhewe kok ndo omah kene iki. Siso tak tekok dhewe awake. Sopir siji ya gak tau mule apa bani gembos, mesti kok ban gembos. Saya liane iku kok gak ono ngono lho aku TIN TIN din din. Sopo selokan iki. Oh, sopir selopan. lu kok klakson lu mau ganti? Lho. Sing ganti klakson iki sinten? Klaksone motorku kan gak ngono sih. Ini ini. Napa? Iya. Iya titik klakson iki. Lha apa lho? Tekus kecepet. Kok wong supire kok dikalani kula niki gak sopir ta? Iya. Lah nggih lah sama nak jeragane. Perkara urusan motor ini urusan kula. Sampeyan roh ketok. Ketopi rewel. Ini lho kon-kon kok kakek ngentit ketop. <laughs> Sampai petot kabeh. Ketop kok dingkit lho. Kula niki mboten ngentit ketot. Sopir niku tanggung jawabnya kan mobil. Mobil niku cepet lan mboten niku tergantung kalih ketot. Saya iso aku mantel. Dua ketot ngentit. Apa wong iki tak sumpah iso ngentit? sego rawon. Kok mobil masih anyar ya kok muni sego rawon. niku kula niki ngaten lho nggih. Sopir niku tugase abot. Padang-padang ngeteraken bapak. Padang-padang ngeteraken sampean. Ning sampean menapa-napa kula. Ning bapak lho bosen. Lah sate. Apa mobil tumpahi ngirai? Bapak iki gak kena mambu. mambu kasurane montor, munggah ngantuk pisan. Ora ana. Kok iki tak kandani, aku iki sok kawin bapakmu kepencet iki sok kaya ngene iki. Oh. Kepencet kok kepencet ngiler. Saman niku nggih, kula niki nggih, mboten kok keberatan wong darani tugase sopir. Sopir niku tugase niku mati mobil, mobil kotor, sopir nyuci, ngeteraken jerakan mriku, ngeteraken sampean. Cuma lho sayange kok kula niki mboten tau diteraken jerakan lho niku. Masih kula. Kali-kali kok ngeterno. Mulai sampean niki kebacut, nang pasar ngeterno pantes, nang toko pantes. Adek kok ngeterno. Yo, aku kok mati ku di tanganmu. Napa nih? Mati di tanganmu. mati ku di tanganmu ya. Oh, ya umpamanya aku kecelakaan. Wono jeding kok kecelakaan. sama nih lu, sama nih sopir ngeterno, tapi masih nggak nge ngeterno nang luar kota tapun di, mau so sopir <clears throat> sampai sepura. Ngomong apa Iron? Sawangan kon kok tak goreng ini, mobil ini tak goreng mesti ngantuk. Mantuk-mantuk. Mosok kon gak ngerti apa sebab nek kon sing nyetir aku nek mburi mesti ngantuk. Napa? Aku wedi nek kon iki. Lho, akeh sopir gak kaya kon. Kemari, kemari mesti diarek kula. Sopir liyan-liyan lah tenang nang delok ngarep nggih. Dapat selamatan. Kon kon gak nyoper peringat ini. Dosono untu mau kaya karu. Eh? Untu mau kaya gendeng Sik Pak. Apa? Mulane sampeyan kudu ngerti. Napa sebab mobil e sepiane kula coplok? Lah apa? Sebab kula dhewe ndelok. Ya apa iki? Kok jelas sepiane. Jelas ra iku lho dhewe ya mesti. Wong aku kok padha bakil troll ngono. Anu ta Pak Sun? Sumpile mbok diganti saja. Wong sopan iki dhewe aku lagi iku.

Lah gelemu aku manganmu koyo ngono. Ya lho sapa? Kon di kan. Kok aku dadi papat lho ya apa sih? Lha iki iki lho sunenana. Sampeyan wae mbok papat. Lah aku sampe mau janji ngono lho. Bapak ya ngarano. Bapak ya ajeng kula bapak lho kula beto bapak ngir. Bapak ngantuk. mumpah, iki tengkorak iki jaran. Nah, bapak ini Allah. Ah, sendiri, Loh, Tapi oh, aku Eh? 你说的，我不要口水。那人家家也是你的。哦，我那干啥？我那一个爸爸没得。奶奶爸爸的休息。嗯。我爸比我大一个些。哦，阿哥讲个是大道理是个哪？对呀，冇得冇得那个呢。上面你爸爸，上面你爸爸，你听着呢，上面我忙了，一口是听着。是不是？你到不了那么办？哎，兄弟，没得家务啊，兄弟。 Kamu kon tambah suwe tambah tuwek tambah kempong. Sudah. Makan nyedot bensin kon. Jamu kalian singset ya. Sama ini Bu, mosok sopir kok jamu kalian singset. Oh, sopir mulai sekarang wis lumrah. Lumrah lho. Lumrah apa? Lumrah apa? Lumrah apa? Jangan ana tamu. Hah? Eh, tamu. Eh, jangan tamu. Lah kok ana tamu? Ana tamu. Sopo? Lamaran. Oh, lamar kon. Kon tak kandani. Iku tak biasa sih wong urip. Nah, wong lanang kawin wong wedok ya kawin apa lho ngene nah bapak ya ape lungo nah bapak ape bisnis nah oh, nang yo nang kutuk utara nah bisnis bisnis tadi kok ora pencet to ae lho iki aku iki bisnis iki penting urusan dating ngerti ya opo kon iki kayaknya jeneng kok bapak eh, oh yo wani wae wong tuwa iki kok oh, dating ae sing diurus masalah kon kawin bapak gak sampeyan entek berang juta sih Gue tak tahu sopir ini. Allah. Sopir di dalam payu biru pak. Gak payu pak, mau kok ngono yang Pak. Ayo, jangan gue. Ayo. Pokoknya kau kawin kawin no. Enggak cukup itu mu aja mutusi. Mana? Iya lah, tapi lu nang, nangan yang amar tuh. mulu mulu. Ngetui berontak seno. Kau ngomong apa? Kau bapak apa? Cuk mulu mulu, mulu mulu. Wah, oh, omet. Ngeti, ngeti. Bebo sosi itu kok pedal gak keluar. jangan. yo, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau Iya, Pak. Kalau kalau ngeterakan malih. Iya. Kalau mana lo, Pak? Lo. Kalau kami jadi dia ngeterakan bapak. Iya. Terus nanti tamu bau terus. Jadi tidak akan terakhir ya, Pak ya. Utus anak iya. anakmu dilamar sopo asal wong temen. Temen. Asal wong temun. Pokok wong temen. Iya, iya, iya. Saya zaman mendadak mutus ingin sama ngenteni tekan di sopir. Kalau pak ya. kentu. Pantem lu gak ngomong aku bapaknya gak Terus sampean men repot mutusi. Putus yo. Oh, mriki ya. Heeh. Kayak ngenteni keputusan. Ono paribasan dedet bobot bebet. Mas lu dapat kepala ya. Sing abi bebet niku. Iya. Bapak ini pasti nongol. Ayo kita ya. Iya iya iya. Dadah. Dadah. Dadah. hati kom. Ding ding ding. Ini mau nih Pak Irumi. kan ku blonjo-blonjo ku ana tamu lah izin. Ayo PT iso to kabeh. Eh? PT. Ah, sorry. belanja masa uang ini kayak belanja terus ae. lah kapan biologis <laughs> uang aku ini golek pegawai mana si angel nih merasa no anak gak tau mulai pisang keluyuran naik aku lah pegel sesuai e. Wong kula dhewe njenengan aku nggih kok. Kan? Aku mbobol pawon kuwi. Seneng aku jadi bobol aku. iki gaya ta? Ngene napa? Tamu. Tamu. Golek sapa? Lha aku tidak kabeh yo. Aku ning ndi, sampe. Ya, sampe iki kan ta, tangga-tangga napa wong liya? wong liya. Wong liya. Sampe nek aku yo Bojoku gak anak lho ya. Hmm. Aku dek kene ijen ya di omah lho, sembrono. Mbak Rene nopo sampean? Kepenen ten. nopo?

Lah nek sampean mbotaken golek beling iki biasa golek beling. Oh, nggih. Nek kan Pak Mariko golek beling jare. Nggih, sampean nunggu dhisik nunggu lu sampean sampean nggih. banget nggih. Monggo. Lah Bapak kok ora jadi coplok wis salah. Bisa kan Ya, sik. Kita bayar coplok. Sepatu mulu Eh, coplok. Aku iki ya lata ya. Lah tulang nggih dicoplok. Sampeyan kok penulis sal, ora biasa. niku pesantren. Ini ini ini. Lah, Bapak kata pun dia sepen bisnis. Bisnis. Nggih. Oh, nek wis suwe mboten mantu. Mantu, tapi yo kadang-kadang. Kadang-kadang seolah ping telu, kadang-kadang yo kadang-kadang. Tapi kadang-kadang seminggu yo pindu. Tapi seminggu niku pindu. Apa? sing kabeh sing tanggungane dhewe kok. Pak sampean niku jenenge sinten aku ya durung kenal. Oh nggih nggih tak ketanyaken. Kula sokran. Sorokan. Eh. Eh terus eh, wis terus tanyaki. Mangkane gak perlu lho kan. Apa? Lah wong kupinge ditraipta ditriper. Kok pengen kok diserah. Lah kok sampean niku sok sokran. Sokran. Nah di sini lubus. Ah, sama ni bener. Bolos, bolos, bolos. Ah, jenenge Safari, Sapari Apa? Sapari Safari. Itu kaya nemen gue Sapari safari. Yo, aku kira ngomong ambil uang anteng tuh gak kru mau bayar. Kru, kru kan. Lapor, gak kru lah nih. Iya. Uang aku pikir gak kru ini di kawanan karang bilang. Ada lagi kenteng. Lo, lo dilapor apa kru? Tapi kenapa? Bangun, bangun. Bangun, kok mare perkara wae. wong aku ya kenal hmm. jenenge Bakran iku biyen nak sopir ah. Nggih. Sopir. Dan iki dadi apa? Dene. Hmm. Lho, sak dadi kenapa? Kok kenapa? Sampeyan jenenge iki dari Kula dikenalke jenenge Bu Lho. Lah kok lucu. Apa? Apa? Lisi. Oh, ya sampeyan tambah nemen. Sinten? Sampeyan niku budek ta? Sinten? Sampeyan. Nggih. Budek. Budek. Ndek kan aja Pak Lah. Kucing. Kucing. kode. Oh, lagi di kode ini di teko. Panjangan ini kumon gandeng alian, untuk itu kanan kan Bapak Irisan itu jendengnya namanya Sitiya. Kamu gak kenal? Kamu gak kenal Sitiya? Gak sampean? Jaran? Jaran, jaran iya kelebat keliwat. Ini bahasa ini yang dubleknya, Bu. Apa? Kebat keliwat, tau ngomong, kayak ngomong gini. ini perlu nih apa sih? apa kan? kalau patos Mbak Isa. Eh, oh, patos Mbak Isa. Patos pekerjaan. Oh, pekerjaan. kan Sampe bisane apa? Oh, kalau sembah kawan. Kawan napa? Dosa iso. Saged dosa. Dosa. Dosa apa? Setrika itu loh. Oh, sakit. saged. Senenge dosa apa loh? Lho, oh, kene gosok niku napa? Ora mung gosok akik ta. Mboten <laughs> niku lho ben eh kepes akik ngepel. Ngepel. Maksudnya gosok iki carane ya setrika. Setrika. semua. Mbak Mbak Isa masak ya Isa masak ya Isa masak kan ya. Ulah tuh ya. Paket semua. Paket semua. Tadi cerita bagian apa? Keuangan. Eh? Iya keuangan keuangan. apa tugas gula nih? Oh. Timpangan saya kan nih. Sama kondektur. Anu ae sampean tukang kebon ya. Oh iya ri. Iya ya ri. to iso pondok kebon ku pun Yo, wah kebonku iki gak sing ngrumati. Pojok iku aduh, hmm. semute akeh. Ha. Ah, semut geni ku. Oke, hmm. sisi kulon, sisi wetan iku. Ketuget. Ya apa? Sing lor iku kranjang. <laughs>

kawulan kita. Lho nggih. Aja aja sini dak. Pelayan saiki gak ono barisi sak pone kebon. Kurang oh, kok tapi yo. Ono satu-satu. Petong bolo gansal. Petong bolo gansal. Pon petang bolo pon. Satu. Kon kira satu. Kirim satu. Ah, petang bolo. mangan. Sore. Awan mangan. Sore mangan, bengi mangan, Good morning. Ndi Lho ndisi iki mbokku iki. Apa ibu ta, Mbok? Eh? Ibu apa? Apa? Mama ngono lho. Eh. Oh, mamaku kan. Mama gombal. Mama gombal ya. Lho potongane ya masih tuwa iki. Iki apa Lho iki ibuku. Kowe oh, itu ora kono biyen lho. Eh, aku tak rumono kit mang teko njaba mung wis gak karo-karuan. Ibu dhewe ngono arek mblatak ne dhewe wae iki ya ibumu. Ya iya. aja lumayan sitok e lho. Apa? Sitok e ora kok gagal. Sitok kok garing ngene lho. Mantan to bus sepeda. Kok ngene lho. Iki lah iki lah blante sing sapari iki lah iki tani karepe bisa mbitani ngenteni panenan keping nyambut janak kene tak sanggupi. Cuma iki kan ngenteni badak. Apa sih? Jeron kok bapak? Oh, bapak Lah bapak, dari dulu bapakmu mati lho. Ngawur. Bapak jangan ya. Eh, itu kok kok nak montor? Eh, itu eh, eh, eh, Bapak tak. Yo, kan. Nah, lagi sing dire, kan. Nah, iki sing dire, ayo. Iki sing Iya. Yo, aku sopo Kok sombo kae ra iya. Iya, kan. Anu, aku cuma kan mau Bapak. Bapak. Ojo dikusah, Bapak. kalau mau ke sopir ya awal bapak kok momok ya Caranya dia, kayak momok itu botol. Lah, tak bentino ngeterno aku, melengar aku tadi momot. Iya. Wis anggapan kain lah. Iya. Iki Bang, tak jarno. Ya mulai teko nggone Semarang sampai sampai teko nggone Greges. Oh. Turu gak tangi dalas. Lho, kan kok lari di bapakmu. Bapakmu iku ora kapok mabur turun nggak apa-apa ini rasa belas karo pengawasan yang majikan mending lanang iya nek turun gue kau nasi kekotaan rame wajar wajar ya matur karo kanjeng ibu itu loh kalau kanjeng ibu kan nek kapan gue kau majikan lanang itu hmm. Dole obel. Hmm. Kring kring kring banyak di situ. <laughs> Masak. Bu, Bapak, anu rawuh, Bu. Lah iya, lah kok gak kon buka, kon iki sopir apa, Nggih? Kulo buka iki. Iya. Ah, sampeyan lara ini maksud niku. Kulo ganti ini, Bu. Sopo ora rame? Oh, oh Pak. Oh iya, coba suwe. Lho, oh. oh, kok suwe? Oh, suwe ta mule. Lho, iki Pak kok modal-modal rambut e, Pak. <laughs> Mari turu ngene motel. Lah iki anu, Ibu kangen gak? Oh iya. Iki yang minggu ket mule Iya, Bu, mari turu luar kota, Bu. Iki saya Bapak Em itu pengen ngono. Apa Bapak Kok bapakmu ya? Bapakmu. Bapakmu lho. Bapakmu lah kesuwen bapak. Oh, nak mau tanya mau mau. Ya bapak ambale mbok em ya bapak. Iki bapakmu. Iki bojo sampean. Iya. Lah kok kaya manuk puyuh. Eh, kaya apa dia parfum ni? Oh, apa kau Ini lho, Iya, Pak. Apa apa? Iki kancaku sing tangga safari nyambut gawe ini sak anane. Oh, ngono lho, ngono lho. Kita rumo perkara bayar ayo dia omongi jatur ya. Nah, iki enggak apa-apa, itu semen iki. Rebus kula satruan iki. Satruan. Ini harus buat Saiki mumpung kena muli, Pak. Iya, iya, iya. Aku wis duwe pacar dhewe. Iya. Wis pilih-pilih aku dhewe, aku lek gak kae nang barek ku timbang urip tak pilih. Lho, ngono lho. Eh, eh, eh, lho, ngono lho apa iku? aku cinta ngono. Cinta. Ya no. Timbang urip wani matri no. Ojo, ojo, ojo ada nyoder ana. Mati, mati kare basa gak dong cinta. Iya, iya. Bapak gak sepiro. Hmm. Heeh, sak anu tunggu ala toto. Iya, iya. Tapi aku pesen kon, mekane sudah kawin. Iya, iya. Ya negara aku berani bapakmu. <laughs> Wah, wah, wah. Betul, omongmu ya apa nih, Senin. Wah, aku si audit kok. Aku gak bisa, gak apa-apa loh. Iya, iya. Lah iki lho tak kei suruh temrose kanggo jagani apamu nek mission. Lah apa menung-menung bapak iku mission niku. Sakali tak ngawur ae. Lu wong tuwa kok. Oh, oh ada kok tuturane koyo ngono. Ya sekali-kali sih Pak sampe ngeten anak enak ngono ta. Wong aku perlu ae ya. Pas di mana? Masalah anakmu iki kesekno dhewe. Oh, iya pasrah ya. Iya pasrah. Yo arek dia pokoke pantang pokoke apik kuwi lho ya. Tapi nek memang ana waktu sampean mulia. Oh iya aku lome. Lome. Wah, <laughs> aku mau lengko. Lah, saya kan luar kota, nah Semarang hari ini. Ya, tapi ini luar ini bapak mungkus luar kota. Iya, iya, iya. Sementara tadi Bapakmu mungkus ya, bu. Oh, ini ya, Pak Podo. Pak Podo. Pokoknya bang, bang. Ya, saya jahirung, ibu. Ya, ya, ya. Ono. Ngene bapakmu lek jambu mente. Lek kaya jambu biasa. Mati ngene kok nyesel ayo. Kendang budala Pak. Pak ngene. anu nginum sik ta Lah apa ngene Pak nang kono pam cetok kono. Sakno ibu lho. Lah Pak ibumu sakno lho. Kan hitungane duwe mlebu metu kan kudu wong wedek kudu lho ta. Lah ngono bapakmu lho ora ngene bapak ya ketonggo-tonggoe kono. Terus kok boleh lho kon bulan. Saya tidak tonggo, nek kebutuhan tidak turun tonggo. Singgalane dhuwit, ha? Singgalane dhuwit. Masalah kate dhuwit, nek iku ulama ada nek cek. Ono cek iki. Ulama mari oh, ono cek. Ono cek. Mari ono cek, kira mele tata. Oh. Kata tata dhuwit cek dengkul ngono. Cek jan jo nang tangi lho, ngerti ya? Ya. Lho. Ayo ayo ayo. Lha kok ndang kok niku apa? Iku apa tengkorak iki. Wes dadah. Dadi apa lo saiki lo? Kayak wis dilek ngenteni bapak kesuwen kok arek iku selak arep-arep aku. Kan iki masalah, mbok ngenteni dilek muka kok Aku nurun sapa lek kandung sampean karo piye padha karo ibu. Oh, bapakmu yang di oh. Iki ya ngono, lek kepintuku cewek selesai iki Pak, saiki. Ayo aku ya ngono. Pak saiki ngelamar, ngelamar. Bisa. Motor motor sing ndi kowe? Iki tak sing abang, tak sing kuning, tak sing putih sembarang yo. Apa to plastike lak kowe? <laughs> Wis ngono kabeh numpak aku bersedia lho. Ya apa aku melok nang omah ayo, sing ngrawat omah. Melok rono. Ayo ayo. Jangan meredu aku. Ini dia yang foto ini. Ini foto yang saya kasih lagi lah nak. Kepala kencing. Hati loh bu. Kenapa nyok <laughs> ya pak? Nyok. Ya saya halus mau Kepala kencing. Anu kan? Kenapa? Gak apa-apa deh. Nyapet. ngene Bu tantrangane. Lah niki bapak kula mbon jaket melok, Bu. Nggih, sebab bapak kula niki terus didagang, niki diputusi ibu kali kula kali kula. Beneran Mas, bapakku yo gandu oma. Cokokan yo. Pokoke sembarang diseran aku ngono lho. Heeh. Kanggo nek wis kapan anakku seneng padha senenge kok bapaknya kari teko. Ngoten lho, sakjane sampean sarung ibu Bu, monggo kula aturi darung yen. Monggo monggo monggo monggo monggo monggo monggo monggo monggo monggo monggo Mbak Tati. Iki apa banyak ngono. Loh, ah, Bu. Pak sampean opo sih? Apa ya? lho, Pak. Lho, lha terus ya pakno? Lho, ayo Oh. Calon desa Oh, calon desa. mantu mlebu kene. Buateng lantunya awake dhewe. Kuwi aku lek ngono ta, Pak. Iki apa? Eh, tepar ngono. Lho, lho. nyusul sapa? Iki bojoku iki. Bojoku. Aja ngono ta. Lho wong aku ki nyonya Batman kok. Aja ngono ni jelas ki nyonya Batcom. Lho. Ah, kok iki kono kono nyonya Batul. Yo. Jare nek kake foto, sing kawin be aku, bojone mati ditobruk monton pangan kucing dadi ngene. Kucinge kok amat sih. Saya ngono Pak, sampeyan kok karepe apa dibojone? Ini, ini. Gak perlu kon ngerti. Oh, ya karo ya bang ini omahku. Lah iki bapakku oh, kok omahku. Ngawur iki bapakku. Ya bapakku. Ayo tuh gelejang. Eh, eh, eh. Oh bapak tuh gelejang. Ngawur ae. Wah, salah montor itu. Iki ibu gak perlu geger. Iya iya. Saya ingin karpati. Iki jenak no bapak. Kurang-kurang hmm. tahun gak sampai konangan saya iki dulu ya. Apa pun ngomong terang-terang. Iki secara rahasia. Wah. Rahasia. iki bojone bapak. Lah aku kawin kene gak ngomong kene, aku kawin kene gak ngomong kene, tak rahasiakno. Mulane kok rasane seminggu, bakang iki sak wulan. Luar kota. Kecusu mergo kacendri mau bakal mantu karo mantu niku aku dhewe yo. Ah. Lah anakku anak ini Messi iki lah kon anak ini bisa lah selalu ketemu dolor lah niki oh, lah iya satu ayah kok bantu kita kalau ada Aduh, aku mau satu A bareng nih. Satu A kan gak bisa. Tapi kalau tadi-tadi ini bakalnya bojo mungkin mesti oleh aku. Tapi saya mau nanya, aku nunggu ada nol. Tidak mau, apa itu? Tapi ini enak, ini enak. Hmm? Ya apa sih? Loh, ya apa? Kau kamu lupa nak kasih pakai anakku? Ya kasih, sih? Kalau rekreasi gampang. Iya, iya. Cuma bapak lu kok gak betul dia. Wong kuna kok angkel Bapak e eh, pucet ta. Barangkali ini juga anu takdir lah ini. Tapi kau sanggih dengan yang Bapak. Kok terus Ya ya, ya Pak. Ngomong salah satu ditinggal mang berarti aku bisa nang tuwa. Ibu karo ibu guruku ah. ya padha padha kan apa-apa. Menyinggal dah. Omongnya diatur. Iya, Bos. Di situ dari kalung bendong. Tapar nak melati aja, Bang. Lah apa tapar? Lah aku tak kira tak. Eh, Iki nek sampai kena ngene-ngene maneh. apa-apa. Oh, ibu ibu iki. Ya ya ya sing rukun Bersama ya.